Bayonan egiteko zen kontrakoen lehenbiziko galdea. Uni ezetzer antzion Hervé Jonathan Suprefetak miarritzetik urbil delako. Ondotik akize eta dunieban egarazin egitea proposatu zien Suprefetak kontrakoek ez zuten onartu. Gero itorri zen irun eta endaian egiteko aukera, hor, Zergatik ez gogoetatuko zutela errantzioten, eta duela amar bat egun Erve Jonatanek deitu ditu behiz senperen egiteko proposamena eginez, kontrakoak behiz bildu dira eta hau ere ez dute onartu. Ondorioz, endaia eta irunen egiteko posibilitatea berriz etorri da main gainerat eta orain baikorki ikus lezakete bi aldeek, inautaramendi gezazpi ez plataformako kidea. Haien eskutan galditzen da, hori ez badago kontragailua izango dira eta ez du guk denak kudeatuko, beraz. Edo antolatzen dugu gurui kontragailura nahi dugun tokian, edo bestela kontragairuri gabe eh, gelditzen da baionan izan daitekena ikimenak, miarritzen, bidarten, eta dena asumitu beharko du, dute Beraz, hori nola ez dutela nahi, niri ustez, erakusten digute aukera hori bai baimentzen alko dituztela. E, jarrera baikorra, badakigu ez dela erres izanen ez beretzat, ez guretzat olako kontra bat antolatzeko, baina bolontate politiko bat balin badago, pentsatzen dugu bai posible dela beste mezu bat eh, lantzea gailurra dagoen bitartean. Orain, endaiako eta irungo autetxiekin bildu behar dira bi aldeak, aukera horren johatzeko asmoz, gezazpi esen hirupundu nagusiak dira kontra gailuja antolatzia, egiska alternatiboa muntatuz eta manifestaldi bat izaitia gezazpi gailujaren lehenbiziko egunean.